Strasznie Wszystko przyjedzie kurwa tutaj, kurwa. Ja? Ja, kurwa. Zaro na zakład pogrzebowy dzwonię, no, no, ale my tu. No i chuj. No. Dobra, idziesz na melanż? Czopka ci zleciała, chłopie. Jesteś ten, jesteś Bobiś Murta. <laughs> A ja chcę. To tam bądź, zobaczysz. Trzymaj się. kurwa Learn how to hustle, skurcz Rozmawiam z ziomem o planach my kontra oni wem słuchał co pierdoli banan, nie ma mowy Musiałbyś zabić mi brata, żebym się uronił Znam historię z miasta, a ty oglądaj sitcomy Nie widzę koloru, wiem jak czują się daltony Nie widzę wyboru, jestem do tego stworzony Zostałem z nią sam na sam, miałem na nią pomysł Nawet nie dotknąłem jej, byłem źle Ta domówka, komisariat, każdy ziomek tam to pies Weź nie pierdol mi jak kroki stawiasz, mam nie wiesz jak jest niej Ona chciała wąchać koko z tobą, a masz tylko klej Chciałeś być numerem jeden, a jesteś numer 60 Jesteś pozer, nawet starzy ci nie wierzą e, Co jest grane? E, serce bije ledwo Muszą świecić pomocą, już to kruszy na telefon bystry Jestem z miejsca, gdzie nie pomaga modlitwa, tylko blisty. Całe miasto chce pomocy, krzyk nie jest już ukryty Żyk, nic nie pomoże ci, bo nikt się nie słyszy Ludzie wyprzedali duszę swoją, zajebane pliki Łukasz najpierw kocha cię, a potem nienawidzi Trzymam ją na dystans i na pewno nie na linii Nie naiwny, jestem już, wiem co jest na niby Ci nam to co daje miasto, mimo że to złe dla psychy To pięciogwiazdkowe bo podaję same hity Mocno uczą błędy mnie, a jeszcze mocniej betripy Lepiej nisko chowaj łeb, strzelamy jak karabiny Za oknami pierdolony beton, a nie Karaiby W internecie na mnie wloty lecą, nie znam twoje krzywy Sprawdzę czy nie mam cię pod podeszwą, jesteś taki mini Wszystkie tu śmierdzą jak Cardi, jeszcze nie spotkałem Riri Odciąłem się od tamtych, bo ciągle ja napalili Jeszcze nie mówią ci prawdy, jeśli bez przerwy są mili Straciłem mnóstwo czasu, już nie stracę nawet chwili Learn how to hustle, skurcz.